İmandır her derde çare, imansız yürekler yare. İmandır her derde çare, imansız yürekler yare. Kullukta gerçek elvare, nuru ilahiden gelir. Kullukta gerçek envare Nuru ilahiden gelir Vicdanlarda beyan olur Gönüllerde şayan olur Vicdanlarda beyan olur Gönüllerde şayan olur Müminlerde ayan olur Nuru ilahiden gelir Müminlerde ayan olur Nuru ilahiden gelir Allah Allah Allah Allah Nuru ilahiden gelir Allah Allah Allah Allah Nuru ilahiden gelir İnsan içinde hoş bir şey, kemal bulur onda her şey. İnsan için ne hoş bir şey, kemal bulur onda her şey. Lezzetlerden en tatlı şey, nuru ilahiden gelir. Lezzetlerden en tatlı şey, nuru ilahiden gelir. Vicdanlarda beyan olur. Gönüllerde şayan olur, vicdanlarda beyan olur. Gönüllerde şayan olur, müminlerde ayan olur. Nuru ilahiden gelir, müminlerde ayan olur. Nuru ilahiden gelir, Allah Allah Allah Allah nuru ilahiden gelir Allah Allah Allah Allah nuru ilahiden gelir nuru ilahiden gelir nuru ilahiden gelir